Iisuse, cred că aici în taina sfântă ești Tu prezent ca om și Dumnezeu. Eu nu te văd, dar cred în suflet, Doamne. Ai spus-o Tu, eu cred cuvântul Tău. Eu nu te văd, dar cred în suflet, Doamne. Ai spus-o Tu, eu cred cuvenetul tău.